ahapetik emanaldia, jesuna baten ezagutza. Astelenetan atxaldeko lauetan eta errepika igandetan goizeko sortziak terditan. Ahapetik emanaldia. Euskal Irratietan. Gaurko apetik saioan, pitu arruti ondarri bitarrarekin egiten jarraituko dugu. Pitu arruti hogeita mar urte dara matza brokante lanetan. Bizitzako momentu batean erabakitzen duzu brokantaren munduan sartzea, ezakit nola ematen duzun pauso hori, nola sartu zinen mundu honetan? Hori kasualide izan duzen. Nire lagun batekin, sozio izan duzena pintxos, pentsatu genu, ja, e, bukatzen ari nintzen, oit, lara abia zen, eta bukatzen ari nintzen, eta berak e, deretxo egiten zuen, eta azkenek urtade zuen egin. Aspertu zen eta utzi zuen. Eta esan genuen, joe, pues jo tengo un lokal, aleia bagen lokal bat irunen, nioan neukan lokal bat, gurasuena, baina bueno, anekoan lokala, eta pentsatu genuen jartzea, lehenengo, ordu hasi zen bideoak eta horiek, eta esan denun, jo, eh, una sala de proyección de bideos, bale, ja, eh, como un cine en pequeñito, mine ziguten bai menik eman, ezintzen egin. Eta esan genuen, bueno, pues, como sala de juegos, y un juego más, el video. <laughs> eta ez, jarri genuen sala de juegos, mino bidea ziguten utzi. Eta sala de juegos egin, ondu ginen, eh, gutxi, ondu ginen, eh, eskezun dirurik ematen. Zandu ginen iru hilabete. Nio, karo, ja kriston zorra genitxu. Ba, el, el kreditu al 18%, pff, kriston zorra. Eta esan genuen juez, bat, egin da, zorra pagatze gutxinez. Eta esan genuen, jo, ba, ba, ba genek igun, e, eh, ba, zela jendia horla, eh, zaborretan bilatzen zuna, eta zebait aurkitzen zuena, tal eta joe, pues, oie, izi recorremos las basuras, eta Eta hasi ginen eh, papera jartzen kotxetan, e, de, baziamos desbanez, baziamos sotanos, eta ez Eta joten ginen, eta gara, gehiena zahorra zen, <laughs> zahorretara botxeko. bueno, bete horkitzen zen zerbait, pues, e, pues una mesita, o komodita txiki bat, o armaio txiki bat, o bitignean bat, o eta gaito, jarra, jarra bat, o plater batzuk, eta horrela hasi ginen, eta zorrak pagatzeko, zorrak pagatzeko. Gau, gaztia ginen, eta nahi genuen <laughs> diru hartu, zorra <laughs> eta geratzen zena gastatu ez? Iñonere sozione pintxo se esan no, lo que tenemos que hacer es, el dinero que tengamos, lo invertimos a comprar cosas. Eta nik enun esautzen mundu hau, enun esautzen gaina, enekien egurrak nabaritzen, ez? Enekien zertzen gerezia, zertzen intxaurra, zertzen Piñua, eta eta estiloak ere berdin. Eta hasi ginen, nola, ginen nafarraldera juten, gauzarrak erosteko. Nola konponduta ezin zen, konpon, gauza kondo bat zeuden, garestiak ziren, eta saltzeko zailago. Eta orduan esan genuen, bueno, alduguna eginda, ondatuta dauden gauzak erosi, konpondu, eta orduan margen handiagoa dugu. Eta horrela ziren, eh? Furgoneta, kotxe bat egin, baka bat jarri genion gainean, eta hori hitz ginen, eh, egitu bezala, bora, ezke egitu ginen. <laughs> Nola patxere kotxean gainean lotu, komodatik batzuk eta, eta ekarri, eta konpondu, garbitu, eta saltzen hasi ginen ondarbi, irunen handu ginen urte pare bat. Eta gero esan genuen, koño, obeda segurazki ondarbian jartxia, zen ondarbian izaten dira e, eh, Madri lehenuk, beraneantek esate dutenak, uda osoa pasten dutenak e, hemen ondarbian, eta haiek erosiko digute. Eta ondarbi ator ginen, hazi lokala bat alkilatu genu, bere garaian por 50.000 pesetas, 300 euros, dira desente zen, eh, koño, bai, bai, eta izango dira ja, laiztero gaita marrutea. Lokal hau bera zen, ez? Ez zuzera aldatu. Zen, bai, lokal hori zen, eta gero lokal hau aldamenen dagona, denda dena orain, erosi genuen laroita mabian. Hau erosi genuen, ja, karo, altxariak leku asko behar dute, eta zeitio betetzen zen. Eta lokal hau salgai zegoen, eta esan genuen, jode, pues erosten eta erosi genuen laroita mabian, eta pizkana-pizkana pagatu genuen. Orduan, gara horretan ez dakit? denda gaiago zegoen antiguadekin, e, eh, altzariekin ba, orain... Bai, zeuden antiguades tipikaz o sea, betiko antiguade, antiguades ja de más alto copetín Mino gure modukoak ez, tipo brokante no tipo antiguades de medio pelo eh, de medio pelo da pues, oixen, bai rustikoak ez mm. igual izango dituzte derreun urte o egun urte mino, dira, baserrikoak, herrikoak ez dute e, eh, antiguede honak dute, bere zelua, el sello elebanista, e, eh, o está hecho por e, el mueblero del rey, o el mueblero de, yo que sé, el diseñador tal, eta hauek dira asko ze normalagoak. Eta horrelako negozio, frantzian asko minio Eta hori, lehenengo hasi ginen e, Espainia, minio, o sea, Nafarra aldian, Nafarra, Aragon ere juten ginen, e, Soriara ere bai, La Rioja aldean ere bai, Ino, de, gauza ziren neiko neko ondatuak eta niko arestia. Zatik, modan jarri zen. E, Madriden eta inguru hortan leheno aberatza bagarik erosten zuten, ino, oaina, aperturakin iritsi ziren e, e, kanpoko modak, ez? Eta kanpoko revistak. Eta jendeak ikusten zituen, koño, las casas de la alta burguesia, francesa o inglesa o americana, pues, joe, basitxusten beste gauzak eta beste beste kombinatzeko moduak eta hori eta modan jarri ziren, eta garestitu intzen gauza. Eta Frantzian, sin betitikan izan dute horrelako horrelako lana eta horrelako itxura. Eta orduan gauzak ziren merkeagoak, eta errezagoak konpontzeko, eta harinagoak. Eta aukera gehiago. Eta no, eme bertan genunez, hasi Frantzian erosten. Orainak Zein izaten da normalean zure lan prozedura? Altzari batekin eh, ematen dituzun pausoak korrela, non erosten zu, zer egiten duzu horrekin, gero saldu arte, prozesu guztia pixka bat. Prozesu guztia. E, bueno, normalian, orain egitu dutena da, lau bost inguru esautze frentzian, eta lau bost antikoario, eta juten aizara. Eta zer bat duten etxako, han erosten dut, eta normalian ez dut gauzak nahiko ondatuak eroste ditut, merkago erosteko. Gero kartzen dut, hemen, konpondu, oza, lehenengo aukeratu, erosi, ekarri, konpondu, garbitu, txukundu, eta saltzen jarri. Eta hori da, eh, Prozedu, prozesua hori da. Eta erosten dut, eh, pues hoxe, lau lekutan, eh, asko ditzen diate, oie, pitu, ebazia una casa, puede haber cosas para ti. Eta naiz, eta, bueno, pues, igual, bikomoda, o maibat, o alki batzuk, o, o liburu batzuk, liburu sarbatzuk, horrela. Eta gero asko egiten dudana da ere, e, frantzian badaude merkadio mordo bat, gehiai egunero, baina azte bukaretan gehienak, larun batan eta igandetan. Eta merkadio dira bide grenie, e, marxala gokant, o bestela, e, bai, doalax. Gehia e, batzu profesionalak, bestiak e, partikularrak, etxetikan ateatxote bere gaur guztiak, eta salgai jartxote. Gehienetan txikinkeriak izaten dira, ez, mino, bueno, batzutan aurkitzu zu zerbait, ez jarra polipat, o kuadro polipat, o mai polipat, o zebat, beti, bueno, joan behar da begiratzera. Mhm. Eta bi, bi modu hile ditut. Bai, almazenetan, o antikorioekin, etxeak ustutxe dituztenak, o bai merkadiutan. Eta behin dendan salgai eh, jarrita, ze ze izaten da gehien saltzen dena? Pues orain ez gauz gehiagi, bineo, jo, ni gauz txikiak inibitzen naiz. Alde ikan bakarri nagolako, leno armaio asko izaten genitxun, saltzen ziren, ez zuten ezine, ziren egunero saltzen, bineo saltzen ziren etxe handitako, eta, jo, ba, una casa de campo, para una organización, e, ba, club de golf, e, eh, kao, el club de golf mordo bat egin ziren, ez, Espainian. Eta orduan beti, pues, arreran, tarla jartzeko nahi zuten mobile importante bat, egon eh, importante bat, Bai que pareciera rústico, que pareciera popular, pero que, que tuviera empaque. Inoan ja bakarrik Nagones, ez dut e, handi hondi gartzen, gartzen dut, pues, komodak, eh, gela batien jartzeko, vitrina batzuk, maiak, maiak oso ondo saltzen dira, mai, mai zentsiluak, mai errezak, zatik. E, beti ematen du egurrak e, eh, jarteko eta horrela beti beste goxotasun bat ematen dula, o beste ez dakit, ez? Asko goxuagoa, bai. Eta maiak eta gero hoxe komoda eta betirina batzuk detaila bat bezala jartzeko izkin batian, pues igual, gauko egunean etxeak oso argiak izaten dira, alik eta gauz gutxienekin, mino beti, e, eh, bio jartzen baituzu aurrezkoak beti ematen dio beste goxotasun bat. Beste. Ideia bat egiteko ezak, eta bidez maia horrela, erdi maiako, e. e, eh, urrezko maia honek zen badalio du? Bueno, a ber, maia honek ditu bi metro terdi, mm-hmm. e, eh, bi metro terdi ez, bi metro eta ama gerezizkoa da, eta laro eta bo sentimetro ditu zaholera e, izango itxu egun berrogei urte, bai, inguru hortan. Egun da hoitikan egun da berrogeira. Eta hone balitu ze egun euro, gerezizkoa. Mina oain saldu beste bat, antzerakoa eta pinozkoa da, eta berdin berdin balio du. Zeratikan, luzeagoa da eta mostraore modura balio du. Eta eh, segun eta zetako balio duten, e, dira, omerkagoa dira. Deta formas, presioek oso merkeak dira, zeatik e, eh, gaurko egunen juten txara ikeara eta eurrezko mai bat eosten bauzu, koratuko izute 6 euro, 500 euro, lareun euro. Eta honein erdila, pues, metro terdiko mai bat, normalian saltsi dut lareun euro, lareun eta berroita euro, saiatzen naiz hortik ganez pasatzea. Gero, beti izaten da, zebait berezia, ez dakit, eh, zebait, eh, que tiene algo, eta orduan jo, zuk ikustu duzu, coño, bau ba, zerbait maila honek, ez? Garestiago da, bueno, berdin da, erosten du, zeatik espeziala da. Eh? Berezia da, eta jendiak ikusiko du eta pagatuko du. Mino bai, inguru hortan. Mm -hmm. euro, milatik bera beti. Bueno, eta hemen erosten duen bezeroaren perfila, pixka, eta eh, nola izaten da, nongoak izaten dira, eta Burgesia media alta, eh, gero udan, etortzen direnak, burguesia alta, normalian beraneantak izaten dira, e, pues, orixe, jode, Madriden bizi dira, eta hemen badute etxeak. Etxeak dituzte hemen, pues, e, familiak hemen direlako. Normalian, e, industria hemen izaten da, bino, e, la vida financiera Madriden egiten da, ez? Eta orduan, e, industria guztiak beti indute seme bat o alaben bat, drogesa, Madrid da biali. Eta, karo, oiek Madriden bizi, porque la, la, la corte financiera está allí eta han bizi denez, han bizi dira, eta madrileñoak dira, mino koño, hemengoak dira, oza, hemen, familia da, eta beti izan dute etxe bat hemen, o, bueno, hemen esatu tondar bilan, o mungian, o zarauzen, o eusin lekutan, mm. Beti voltatzen dira eh, aliketa gehiena. Ba, bere bizitzak ez dira guzten, mino, voltatzen dira, udan, seguro, bila bete, hilabete bat, oain gutxigo, Bino, Andria ez baldin bada semeak, o semeak ez baldin bada ilobak, eh, beti voltatzen dira. Eta gehu urtean zer ere, bai, tortzen dira, gabonetan, o que hay un puente, o lo que sea, etxea dutenez, ez ahi ezer kostatzen, gaina ez dira, Madriden erdian bizi, Madrid, e, e, pues, en la Moraleja, eta, pues, en, en, en urbanizaciones pijas, <laughs> esaten dena. Eta, claro, ateatzen dira antikan, eta laur dut eritan hemen daude, eta atortzen vienen a casa, no van a hotel, eta, atortzen dira, zenan con los amigos, eta hoiek, asko erosten dira, eta gero erosten dira, pues, hoxe, donostiko jendeak, irungo jendeak, e, ingo gendeak zein beste, baina baita ere, ondarbiko batzuk ere bai, eta perfila hori da. Eta mm. gero gazte jendeak ere bai, gazte jendeak zain pues, eh, profesiones liberales normalmente, o, bai, universitarios. Zain du, kultura pizkat behar da ere, eta jende asko pentsatzen jode hori, nundik zu traste hori ez, pentsatzen du askotan. Gero gertatzen dena da hori askotan ere, gauza oparitzeko hori oso zaila da. Zatik, mm. ematen bat eh, marmita bat ez, jode, pues, Eh, hanbaut marmita bat, araboro bezera erabiltzen duana. Eta, jode, niri kostatu itxai da nobita marreuro. Eta zatzu berroi, berroi tamarrean. zine ematen pentsatzen du, jode, ez te lan kontra la basura. Sin embargo, si está decoradita, eta ez da gizai ilako prau en Ikea, <laughs> o en tienda de ematen du ona dela, ez minio, hola, zan edu, eh, onartzeko kultura pizkal behar dela. Eta, eo zinei, ez aio gustatzen. ondarribiko pitu arruti brokantearekin hitz egiten jarraitzen dugu. Bueno, ba, profila hori baldin bada pixkat e, goi maia, erdi maia, goi mailako burgesia, ezakit eh, egungo krisi ekonomikoak eragin duen, edo azkenan e, eh, du joara arazorik ez duten ez, eragin ondirek e, izan duen. Ez, horretik. E, gu gaizki hasi ginen krisi baino lehen. E, krisi baino lehen, di, e, baziren Agua sinenean ez zeuden revistari. Revistak asko egite dute, ez zeuden revistari. E, eh, jendeak ikusten zitun fentsako revista. El L, El Vogue, El eh, Decoración, e, eh, Art, e, Sepa, bueno, igual da, fentsiko revista. Eta hemen, bat zegoen. ustut, L, España zegoela. Revistas de decoración. Eta orduan ateratzen ginen revista guzitan. Ateratzen ginen, gu ez, jende ateratzen zen, Está, eh, he eh, puesto la casa muy bonita y dónde ha comprado. Y, aquí, aquí, aquí y en la ideal de Fuente Rabia. Todo no publicidad es coito en sí. Claro, revista así zien salchen. Seati, se seati, fábrica casi egiten, horrelako muebleak, o bere gauzak ere bai. Eta fábrica egiten zuten pagatu, revistak pagatu. Eta hori, karo, revistak atatzen zituzten, fábrica horien publizidadea. Eta hori, tendentziak aldatu inziren. Eta horretik ez dizut, orain boltatzen ari dela, ikusten ari naiz revistetan gauza hauek berriz boltatzen direla. Eta revistetan esaltzen bada, <laughs> jendiak, jendiak erosten du ikusten du, ala, alakoa gara, ikusten duguna hori erosten dugu, ez? Eta guri azitza hori gaizki, bueno, gu, eta leheno galdetu diazuna berzen bat jende, gu hazin ginen, bakarri e, ginen. gero, irunta onderbian, izan duzien, baita amarrire, entre una cosa y otra, entre telas, e, antigüedades, decoración, torrela, amar, amabi izango ziren gero pizkana pizkana izten joan ziren denak, eta azkena ni bakari eratu naiz. E, hor bat zegoen txelinez, hor dela gutxi arte, mobile ingresak inere ibiltzen zena, eta berak ere aurten itxi du. Eta ni bakarri eratu naiz. Ez daki gero den, e, jende gehiago hasiko den, no ez, bino, hori da, moda da, e, krisisa baino gehiago. Mm. Bueno, krisiarekin e, jarraituz lehen hitz egin dugu pixkalda arogei garen amarkadako krisi horretaz, gara hartan egoera txarra zen, baina zuen kasuan ikusten dut, izan zela pixkat ideiak eta iniziatibak sortzeko ba, momentua, ez? Esan duzu laro gehian, guaz ginen Bai, bai. Azkenean, etzegoen ez, lanik etzegoen ez, eta zerbait bilatu hartzen ez, da? Ba. Bai, hori izan zen. E, jode, ez dakit, ja, aparecen las bataitas del abuelo, no? Ino, jode, ematen du gaurko gunean dena egin egon berdula, ez? Osea, jendeak deitu dizu zuri lan emateko. oie, kieres venir a hacer esto? Kieres venir a hacer lo otro? e, eh, gara hartan inorek ez izun deitzen, zu azidor zinen zelatxe egiten ez, eta jode, nik inoiz enun pentsatuko ere, eta ez da hori bakarrik. Honekin ez ginenean, izan duzen, bueno, oie, jenengo zorra patxeko. Gero, jode, eske, gogoratzen naiz, eramaten genula etxea, e, bi mila pesta astian. Eta zen ezer, eh? zen ezer, zeatik gara hartan, soldatan normalak ziren, eh, bai, minimo 60-70.000 pesetas, Horiek dira, e, eh, lareun euro. Eta guk hartzen genuen e, eh, 2000 besta aztian, 2000 besta dira amabi euro, e, bo, ni banun pisoa, e, gutxi gutxiziaten pisoat, eta bestera horrela bizi ginen, pues, en casa de uno, en casa de otro, eta horrela, en plan hippies, ez, bizi ginen. Eta zorra pagatzeko zen, Eta gero esaten genuen, bueno, pues, emede bi mila, jode, iru mila baldin baditu, pues, iru mila, eta iru mila izan berrian lau mila, lau mila mino, beti, pesete zara, zara, pues, eze, amara, amabosta, hogei euro, aztia pasatzeko, mino, ez genuen pentsatzen segituko genunik, Ogasak, gazak, jode, azkenean segitzen duzu, segitzen duzu, eta, jode, gero batzuk, eh, hasi ziren, jode, nigo horatzen naiz, laguna dutena, irungo, oza, ondarbiko bibliotekarioa, ez dakit historia egin zituen eta bueno, azkenean lortu zuen eh, gaina lan polita gustatu zitzaion. Ni ez zenbat oposizioak egin zituen. bomberoetako bomberotako oposizioak para aeropuerto de Fuenterrabía, para jardinero no sé qué, o sea, presentatzen zen leku zita mino, bera bezala lagun mordoat, presentatzen ziren jode, que, yo que, oye, que ha salido un trabajo de limpiamontes en Ordizia, jode, pos, juten ziren ara, eta oye, no, que, yo que sé, para trecho en la tele, eta juten ziren, leku juten ziren e, lana bila. Eta jo, batzuk aurkitzen zuten, eta bestik ez. Baina esunak aurkitzen juten beste bat egitera. Eta... Eta, ez dakit nola esan, gaurko egunean eba dago jende horrela ibiltzen dena, bai, eh? Gaya, buskabidaz, e, en el sentido de, jode, no buskabidaz de, dar el palo, ezik eta, jode, hemen ez badago han izango da, eta han ez badago, pues, beste lekutan eta horrela ez, eta. Ondarribiko pitu arruti brokantearekin hitz egiten jarraitzen dugu. Ze, ez ikuste dituzu darago egarna markako krisialen eta gaur egungo krisialen artean? Ez dakit, agian, o ez dakit egila den, hori sinistu, e, eh, sinistu azina iriguten, e, eh, ematen du jendea, komo da zegoela, oa ingo krisizan, komo da zegoela eta derrepente ikusi dula, koño, gauzak ez dira horrela. Ez dakit hori egia den, hori sinistu hasi nahi diguten. Eta ordun karo, de repente, ez un palo, pompa. Eta agian gogorra goda ateratzea. Bino, jode, jende asko esaten duna, krisis, jode, krisis que tiene Nigeria, o krisis tienen en, jo que se, en Mali, o krisis tienen en Argelia, o en Marrocos. Bino, hemen, jode, bizigera de puta madre. <laughs> Con un montón de injusticias, eh, konpondu behar direnak, protestatu behar dena, eh, eta orduan, nik ez dut diferentzia asko ikuste. Pues bueno, pues gausak ez dira, horrela, pues lehen hausten genuen, pues ba, jo, ni horatzen ez nias e, eh umeak izan baino lehen, jo, eh, viaje batzuk egin nitun, eta jo, ikusten nitun espainol batzuk, bueno, espainolako euskalduna berdin zaitez, hoteletan ikusten, jo, una ba, txillando ila hoste, eta nik ez me cago en la puñeta, pero si hace, hace 10 años te limpiabas el culo con papel de periódico, y ahora que vas de nuevo rico, eta gila da txoro asko da, pues dena txorua da beti. <laughs> Eta on de repente ikusten badu, hostia, pues que no soy tanto, que el Audi A6 que creía que era mío no es mío, es del banco. Y la casa que creía que era mía no es mía, es del banco. Joder, pues tendrá que pisar tierra. Eso, nere ustez hori da, gertatzen dena. Eta, bueno, bukatzeko ikusten duzu irten biderik eh, krisiari esaten dute, eta noiz iritsiko da, eta zein da pixkat bidea. Nere txat irten bideak ez dira krisisako ez krisisak, irten bidea dira pertsonalak, pertsonalak oso sozialak, eta, bueno, e, jende aurrera teatzen den bitartean, eta beti izango jende aurrera dena, beti izango jende atxean geratzen dena, eta orduan atxean geratzen denari lagundu. Eta aurrian dagoenari, pues, pentsatzeko beti, jo, beti ez dela horrela izango, pues batzutan <laughs> geratuko zaiola eta aldula ere atxean geratu. Eta krisisa, jode, pues krisisak ez dira, txarrak txarra dira lapurrak, eta sobeto zui lapurtzen badizute. <laughs> eta txarra dira, joe, pues, e, pues gauz asko kobratzea, eta joe, kobratzen badizute, mino gero beste aldetik ematen badizute, pues ondo dago. Mino, ez badizute ematen, joe, pues ja ez dago hain ondo. eta ni, <laughs> adibidez, <laughs> ikusten ari naiz, e, krisisa horren, e, eh, zera, krisiaren aitzakiakin, joe, pues, direla, e, gehiago kobratzen, eta gutxi ematen. Eta, bueno, nik ez dut gauz gehiagi behar. Mino jendeak asko, bai, behar ditu gauz gehiago, eta hori ez dago ondo. Eta krisiren aitzekiekin gauz asko egiten ari dira oso gaizki, oso eta que no son da recibo. Egi ez dago nila nahiko zarra nago borgan egiltzeko, mino gauz egik ez dira, zase dugu, bai, gorra pasare dugu urte batzu, pasagutu egiteko gorra, zerbaitarako, ez batzuk beti bezala segitzeko. Ahapetik emanaldia, jesuna baten ezagutza, astelenetan atxaldeko lauetan eta errepika igandetan goizeko sortziak terdetan. Ahapetik iman aldia. Euskal Euskal Irratietan.